jubbande e gurdam saykou oumar natirka bandiraɓe tedduɓe rendaɓe gurdam musidɓe tedduɓe weltortoɓe jangude ɗemɗe gendiyankoje ha tenti noon e ɗemgal pular ɗemgal dimal ñeñƴugal galɗugal ngal windere kala jaɓani hono ɗemgal pular amin gaddani on seeɗa e humpito dañago e gurdam on gorko diniyanke harbiyanke mo tindol walla ciftol wawa humnude golle mum kono mamin mbaɗan on ɗo jubbande e ngurdam makko hono sayko umar tal gorko mbo halwar ina wela min nde jimoton e ngol ɗo dartol o gorko diniyanke mbo golle mum e balle mum teska ha e nyallunge bandiraɓe dartol ngol noon wawa huɓtinde ko jiɗɗen andude e makko walla ko kumpaɗen e ngurdam makko kono ma en mbat hen jubbande e ko humpito rokki en eɗen ñaago ballal e janngooɓe tedduɓe wittiyankooɓe nunɗuɓe e ngolɗo dartol sayko umar mo wittooji donki yaltinde e joolol haayre ɗo wiyetee degembere nde wonno noon so neɗɗo wi'i haalataa ko haalanoo dancaa ko haali banndiraaɓe tedduɓe amin daardi on ballal e kala ɗo mbaawɗon wonde e jogli duunde baaba aadama eɗen jokki noon e wittude e naamnaade haa jooni wasata e sahaji garoji ɓuren luggiɗinade e nder oɗo tarik lowdi deftere nde umar tal hello nayi humpito gurdam sayko umar tal hello nayi ɗanle hello jeeɗiɗi jihaadi hello jeetati humpito hello jeenayi dartol alhajji umar tal hello sappo kawtal tijjaniyankoɓe hello sappo e tati e dow laawol makka hello sappo e jeegom holto fuɗɗi jillu ngu hello sappo e jeenayi laamorgo hello nogas ɗiɗi hare jihaadi hello nogas jeeɗiɗi diini yanke e gando hello capan tati e ɗiɗi gasnirde hello capan tati e jeetati umar taal inde makko tigi ko umar taal walla umar saydu taal waliw cuɓaɗo e nder julɓe ko donɗo gandal suufi yanke dini yanke timmuɗo o jibina ko ɗum wiyete halwar e nder fuuta toro hande hande o mbiyan sénégal ko hakkunde hitande ujunere teme jeeɗiɗi e capanɗe jeena e nayyi e hitande ujunere teme jeeɗiɗi e capanɗe jeena e jeeɗiɗi sayi ko umar taal majji e nder joolol hayre banjagara ɗo wiyete degembere ina hawri e sappo e ɗiɗi lewru colte e hitande ujunere temedde jeetati e capan jeegom e nayi ko kanko fuɗɗi lelnude laamu ɓaleɓe humpito gurnam saiko umar taal e bawɗe allah jomiraɗo holliri nyalgu mbo sumno e nokku ceniɗo no ardi e o aduna e jemma alarba e lewru korka e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capan jeenayi jeeɗiɗi ɗo wiyete halwar ko adi juulal fajiri ɓi saydu tal kañum e sokna binta adama aissa cam ko ɓiɗɗo nayaɓo baba makko e ɓiɗɗo jeetaɓo yumma makko ɓaleejo jibinaaɗo e galle mawɗo diiniyanke mawɗo ummiiɗo e ugba ibun amar jokkuɗo islam muhammed o fuɗɗi yannyaade e gande makko e islam ko e sababu abdul karim gando diina juulɗo ummiiɗo fuuta jalon tergal e pellitijiyanngankooɓe hello joyi gila e cukaagu makko o seerano e hollude yonta makko kawniiɗo e mbaawka e welde hakkille e jangde ɓuro aana gila omo yaare e duuɓi jeetati hollirde yidde mum dursitaade cimooje yahde makka ngam juuroyaade e waɗde siyaara e juulde e nelaaɗo allah muhammed sallallahu alayhi wasallam e on waktu cuɓaɗo sehilaɓe makko e on yonta mbawano andude ko woni makka walla madina duuɓi makko kadi jontani hollirde yidde makko sai ko umar ɓamtorinoma gandal makko ha o waɗa kalifa gila ko o suka omo holliranno gande kawniɗe caggal ɗum koye hitande ujunere e temedde jeetati e nogas o ummi leydi makko fuuta ɗo jibina ɗo faade makka e ngal ɗon ɗangal fof yidde makko e goƴa makko wonno ko yidde ɓeydude saha e saha kala gandal makko e islam caggal julde asura o yi ceerno makko sek mohammed al said yo jam e kisal gon e makko caggal ɗum o hesɗitini jamirooje ɗe o wadduno e secti jani sérif hello jeegom o heddi e golle galle on fodde duuɓi tati e nder nden ka mawka kanko e seydina muhammed yo yurmende allah won e makko o heɓino e juuɗe on kadi geɗe tiɗɗe ɓurɗe hen tengtude ɗe noon ko hakkunde makka e madina omo janganno ko woni e ɓernde makko o nehano ko e jimande nulaɗo allah muhammed sallallahu alayhi wasallam ko seydina sek e hoore mum yamirno yo sek muhammed kali rokkumo kala ko o yiɗi e ko fati e on fannu o wi ɗum kadi mbawata tan ko yottinande mo kono minen min dokkinomo fof o heɓino kadi yamirore yidude e seydina muhammed e sanga nayiw makko e haaldude e makko o heɓi belemma andude inde teddunde al isme al asim e yiide ɓure mum e nelaɗo allah alayhi wassalam kadi o wi yo seydina sek ummin hare jihaadi e yuɓɓinde e janngingol laawol allah caggal nde o heɓi ɗeɗo jamiroje fof alhaji umar tal heblani ruttade e yuɓɓinoyde dewal allah e rewde e kongol gotol hono wiide la ilaha illallah muhammadou rasulullah hello jeeɗiɗi ɗanle koye yaade ujunere teme jeetati e nogase jeeɗiɗi fodde duuɓi sappo e jeetati umar tal waɗi ɗanle kewɗe o yahi hamdallayi ɗo hawruno e amadou seku kadi o faɓɓi lebbi kewɗi ɗo wiyete sokoto e sara mohammed bello o ummi ɗon o fay keer kadi o jokkodiri ɗon e bornu ɗo resno bomri e ballal mohammed bello caggal ɗum o rutti hamdallayi to amadou seku e ngol on jaɓɓimo teddinimo caggal mum o jagga o soka jaggimo noon ko lamɗo bamaranke ɗo wiyete segu nde wopita o hooti leydi fuuta jalon ɗo almami yamirnomo yo o yuɓɓin sawiya e hitande ujunere temed jeetati capannayi e go fodde duuɓi sappo e tati omo janngina islam ceniiɗo e jokli allah nayi ɗi kala ñawooje sariyaji tijjaniya e nder fuuta jalon ko adi kadi haa yettoyi dingiray hande hande o gine e hitande ujunere temedde jeetati e capannayi e jeetati hello jeetati jihaadi to dingiray ɗo o hebli ɗon hari jihaadi o waɗi ɗon dente e yuɓɓinde harbiyankoɓe jogitiɓe ɓen harbiyankoɓe noon jogitino ko kaɓorɗe lefɗe keɓanoɗe e juuɗe julankoɓe iwɗe leyɗele woɗeɓe hono europe ɓe keɓano ko e juuɗe yimɓe britannique e sara liyon ɓe jani e nokke kewɗe wondude e diwanuji mallinkoɓe e nder hitande ujunere temed jeetati e capan jeyi o jaggi leydi man ndeng e bambuk ko alda e caɗele e hitande ujunere temed jeetati e capan joyi e tati o yani bambara masasi ɗo o nannguno laamorgo ñooro e hitande ujunere temed jeetati e capanɗe joyi e nayi o hiiɗi leñol bambarankoɓe e karta ɓeen murtirnoɓe mo no feewi ngam haɓtade mo e haɓtade laamu kolonial farayse woni laamu tubakoɓe o mahi tata kuñakaari fodde kilooji capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi funnaange kaayi e lewru setto woni avril e hitaande ujunere temedde jeetati e capan joyi e jeeɗiɗi o jaayni hare hakkunde yimɓe makko e laamu kaaso o jaggi tondu medine ɗo yimɓe lewis federba keɓtuno e juuɗe makko ñande sappo e jeetati lewru morso e hitande ujunere temedde jeetati capan joyi e jeeɗiɗi hakkunde hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeetati e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e goo alhaji umar taal yani e leƴƴi bamarankoɓe karta e segu e hare gaño ñande sappo lewru mboy e hitande ujunere temedde jeetati capan jeegom e goo o heɓi segu hello jeenayi o halfini ɗon caggal mum ɓiɗɗo mum amadou ngam yahde yanoyde hamdallayi lamorgo fulɓe masina yannongo e juuɗe makko ñande sappoyi e jeego mboy e hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegomi ɗiɗi caggal karaleli tati bannoɗi fodde capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo ko maayi ɗon forsimo kanko saiku umar e suuɗo yahde e joli kaaƴe ɗo wiyete degembere sara banjagara o majje ɗiɗon joli kaaƴe ñande sappo e ɗiɗi lewru colte e hitande ujunere temedde jeetati e capan jeegome nayyi bandiraɗo makko hono tijjani ta lomtimo o jooɗi ɗo wiyete banjagara lamorgo ɓaleɓe hono ɓii ko amadou taal gonnoɗo segu haa nde fraysenaaɓe jaggunoɗon humpito wonande gande makko e humpito makko luggingo e islam e nder eɓɓo ngo yuɓɓinno wonande fedde alhaji umar tal famni yimɓe e lawol tijjaniya ngol o wonno gardiɗo on dumunna kadi o fodiyi jokkodira leƴƴi occidental alhaji umar tal ina halfirno jimadi mum gande e wasiyaji wonande serenɓe mawɓe hello sappo koye hakkunde hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayi e ɗiɗi e hitande ujunere temedde jeetati capan joyi e jeetati hamsi woni gardiɗo sénégal yoga e sehilaɓe makko walla mawniraɓe makko haaliyankoɓe fof noon ko sariya islam o wonno hoore golle maɓɓe gardiɗo ko fati e bindol alhaji umar tal ina waasi yaadude e miijo maɓɓe ngo sabu koɓe majjuɓe ɓe jiyata bindi e wasde ɓe rewde sariya allah lelnaɗo o pecce ɗiɗi gonnoɗe e on saha fedde laamuyankore e fedde nde wona laamuyankore kala hen fedde noon ina joguino gardiɗo lamɗo woni dongre mawde dartol alhaji umar tal goto e sehilaɓe alhaji umar tal hono muhammadou aliou cham wonande windande dartol bindal ngol e gurdam dongre nde o ardino ajami walla mbiyen pullo janngannooɗo karfeeje arab nayi ɗeen binndaaɗe e farayse laawol gadanol facciri ɗe ko mbiyeteeɗo heri gaden e hitaande ujunere temejjeenayi capantati joyi kadi e laabi keewɗi e nder ɗemɗe goɗɗe facciro ɓurngo ɓattaade windande yummaare nde wonande heen gooto ko e farayse facciri ɗum ko mbiyeteeɗo samba dieng e hitaande ujunere temejjeenayi e capantati e nayi hel sappo e go dartol alhajji umar tal ina yantodiri e on saha e darti fulɓe bange senegal e mali ko kanko nani islam e nder hinnange afrique gol dartol hannde woni nelal kollungal garal on sek diniyanke e sahaji walla yontaji garoyoji coynaɗi caggal kaba diaka gardiɗo dongre walla alhajji maliki si wonande dewiro makko gardiɗo hoore tijaniyam mo wiye umar ɓi sayid e galle mawɗo taalɓe o hajjoyino nde o artuno o waɗa kalifa fuuta ɗum ina rokka en arab alhajji umar ibnu sayid taal fuutiyo hollirde ñeeñal e mbawka islam sudan e fannu bindol e humpito luggo e witto luggo e hono ɗen geɗe mbawa waylade so tawi ɗen geɗe wolla toɓɓe mawɗe juɓɓinama e carte politique leñam leñagu e nder sudan occidental caggal mayde makko helle sappo e ɗiɗi dartol ngol ina heddi e hakkillaji gonɗinɓe hewɓe hono noon oɗo gorko ina jogino darde so tawi ɗen geɗe walla toɓɓe duttinama e gurdam makko juɓɓinirama no haniri ni e facciro laptugo kono ɗum ñiɓani no halirani walla tawa siwa ina wawi wonde ko haala e umar ina wawi wonde dartol walla cimtol lowgol ñalɗi walla geɗe baɗaɗe o feeñi ko alda e sikke ko hakkunde kitale ujunere temed jeɗiɗe capanɗe jeenayi nayi walla tawa koye hitande ujunere temed jeɗiɗi e capanɗe jeenayi joyi walla e hitande ujunere temed jeɗiɗi e capanɗe jeenayi jeeɗiɗi e wuro na wiye halwar bange funnage podor e diwan mayo sénégal e nder fouta e nder leydi kaaletedi pular gandandi gila e yontaji kondi julɗudi e yonta baba makko ina wonno gañgu potal e nder jimandi e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capan jeeɗiɗi e jeegom dental toroɓɓe tingal jangugal waɗino moɓodiral e rendinde yimɓe gam jibde walla libde diniyankoɓe kewal e pamɗal mum heɓidinoma leydi ndi fodde temederande e feccere ɓe joɗɗinino dental julɓe gardiniragal almami julɗo topitiɗo lawol allah kollowo sariya e saha kala ɗe rende leñol ɓaleɓe e geɗe gonɗe e nder rendo walla geɗe kawjinoje rendo e telɓinde julagu e lebte tubakoɓe fraise gila saint louis hello sappo e tati sactude ɗen gande e yuɓɓinde geɗe dendaɗe gurdam de toroɓe jogitiɓe gande faade e ɓure gandade caggal kaldigal e yuɓɓinde gueɗe diniyankoɓe e settade gollal wonde ɓe galle mawɗo hono noon lelna e dow yamirore e yurnitade jimani ndin leydi e pine mum lefre seeɗa ina teskano e nder maɓɓe e ɓamtude foddeji maɓɓe e nder leydi potal kawtal tijjaniyankoɓe umartal jibinaɗo e nder toroɗɓe baba makko ko ceernaajo ganndaaɗo galɗuɗo banngal ɓesngu o waɗi fiyande jihaadi e hitaande ujunere temed jeeɗiɗe capan jeeɗiɗe jeegom daari ɗi e koye mumen kolliyen wonde o mahiino jamayel e nokkuɗo juulatno e nder galol makko ngam juulde ɗon no haaniri ni tawa wona e nokkumbo dillere heewnde woni ko kanko adi rokkude taaniraagel mum e ɓiyum e windade e diina e arab cuɓaaɗo hono noon umar giɗo allah o wawa huñade ɓur'ana e nder ɓernde makko e duuɓi sappo e ɗiɗi omo yara e juɓɓudi dewodiral gueɗe jokkude jangde boowal e hettade serenɓe hono noon o meeɗa daɗede gila e yontaji e nder diwan sahel ha sudan woni mali hello sappo e nayyi kono kadi o wonino dosgal mawgal ɗo sara tiwa won e nder leydi wolof ha to leyɗele safalɓe o hawrino ñalawma goto hitande ujunere e teme jeetati nogasi ɗiɗi sek abdul karim nakili kolaɗo to fuuta jalon juɓɓinnoɗo tijjaniya omo haɓɓino e makko ngam heɓde humpito e islam luggo ngam ñawde sariya e hollirde geɗe tengtude e andude hadisaji allah e koɗi mbi rokkude fodde hannde waɗede ɗin jangɗeli tawa ala ko ɗi keddi e foddeji e rendinde yimɓe ha umar dañi sembe ñiɓɗo ala ko woda so wona heɓde gandal kono kadi caggal mum o jangoyi kadi kongo e bobo jula sow e juuɗe mohammed al mustapha gandu casɗo e gandal heɓde hono ɗen gande ina tiiɗi weɓani lelnuno lawol tijaniyangol noon ko biyeteɗo ahmed al tidiane e hitande ujunere temejjeɗiɗi capan jeetati go to leyɗe arabeɓe woni magreb arab labti ko adda ko e sudan ko ɓooyani mawɓe diniyankoɓe yuɓɓinnoɓe dente ji dartol islam ina tawe e nder jaltugol mum geɗe suufiyankoje ɓurɗe tengtude hen ko geɗe taƴaɗe tigi e nder waylo waylo dentinɗo wahabiyankagal e nder leyɗe arab so woni ko maaɗe tengtinayi ko ɗum woni sababu diwgol yoga e hellifaaɓe to ngal duɗal dorowal ala sura to keer ɗum wilñiti geɗe keewɗe kanɗe waɗeede nden dillande yottoyinoma nayeejo kadiriyanke jooɗinoɗo jonde tiinde e saha juɗɗo to suudan hello sappo e joyi jaajindi njuundi waɗi e kalwaaji tijaniya hono noon ko daaɗe ceerndi rondaade innde makko e jogiiɓe nde ɓee omo teeŋtinanno wondiiɓe makko e rokkirde walla humpidde geɗe lelnaaɗe ɗee e gonɗinde islam umar mbo koolinoɗen e heblo kaadiri e hakkunde mum e leydi mum taccundi daawal e sara abdulkarim on ñembannooɗo e hakkunde safalɓe mawluudu e ko nanndi e ɗeen geɗe o janngii heen no dewal allah waɗirtee umar mo cikkunoɗen e jangde kadiri waɗi e yonta mum e leñol mum dawal tengtugal e sara abdoulkarim ñemtinno e luggiɗinade e ñembo safalɓe mawludu fal waddino e yuɓɓinde e nder balle o jangi hen dikri e awrad woni wirdu e wajifaji honno lawol tijaniya lilnirno feeñi wonde alhaji umar heɓino humpito laɓtugo e heblude suufiyankagal islam e on yonta mo feccudirno belema gandal e on hoorejo dendaɗo gurdam on tolno omo hollira gueɗe kawniɗe ɗo hebno e on ceernajo nayejo biyeteɗo abdel karim hello sappo e jeegom e dow lawol makka hono noon ɓeydi e yidde makko goƴa julɗo pellital nawde ɓe heblanade hajju kono noon aadi mbo ɓe ngaadondirno o timmaano hakkunde maɓɓe abdulkarim hawri e lajal to masina umar hajjoyi caggal makko ɗen geɗe mballinomo e rendinde e jokkondire ɗe jibini dente dentinɗe kaɓore ngal ɗan ngal mawngal e nder leydi mum wondude e njulaagu julɓe ɗo wiyete saint louis diiniyanke o e nder hajju makko heɓino caɗeele e laaɓtindade yoga e gede ɗe jadani e lawol dina de waylude ɗe weɓani kono kadi hen goɗɗe ina jaadi e miijo umar e hitande ujunere temedde jeetati e nogas jeeɗiɗi goɗɗe hen mbaɗi gartam ɗo wiyete sokoto e hitande ujunere teme jeetati e nogas jeegom wondude e gueɗe moftanode e cuundi mbappi eɗen mbawi etade ñawde walla rendinde hono on diiniyanke cattuɗo no hollirno yo waɗire e nder kitaale ujunere teme jeetati nogasi nayi ha ujunere teme jeetati nogasi jeeɗiɗi koye nder ɗum ɗatgal ngal jottarano ko e sanga jangde feññinanonde to boobo jula sow nde dartinno ko adi walla ko sakkiti to masina leydi fulɓe hello sappo e jeeɗiɗi ɗon ɗo doole e annduɓe saliɓe fof momtano hitande ujunere temejeetati sappo e jeetati wolde mawde jihaadi waɗi hono noon yeeso ngol leñol nunɗungol julɗungol teskangol yuɓɓina hollira ɓatakeji o darti kadi sokoto e nder dillere e mettere hono ko waɗa ko e nder ɗi duuɓi walla ko ɓoyani seeɗa e nder juɓɓudi fulɓe julɓe e juɓɓudi hawsa ina wawi wonde julɗuɗo walla wasa wonde juldo ɗiɗon hareji ɗiɗi biya ko adiɗen geɗe e nder gurdam pewɗam kolliri fodde rutitade e yuɓɓinde sariya e mbadi moƴƴiri gila e yonta hellifaɓe nayo adiɓe leyɗele ɗe ɗiɗi nanodiri e kadiri en ganda sababu ngal kawral kono noon o ɓurtini balɗe ɗe fodanano ɗe kono kadi eɗen mbawi wiide tan ko e nder witto e yajnade e gande mawde o wonno e dow mum toon kadi o resino toon debbo hawsa dewnoɗe makko ha nawti mo ɗo sikki ala aysir feesam to égypte umar waɗi hajju makko to makka o hawri toon e kalifa tijjaniya e hijas mohamed al kali al hasani yidde makko tengtude waɗa kono jokkondiral maɓɓe kadi waɗino finde hello sappo e jeetati umar winditi ɗum caggal makko walla nde on wiyata ko addi seek ruttata e mum teddungal cakkital juutgal ngal heblude ɗum wonde gorko koolaaɗo tedduɗo e nder leñol ɓaleeɓe hono no wiranno kumpitoɗe yoga e geɗe e facciroji keɓɗon e geɗe goɗɗe baaɗe hono noon E nder ɗin humpitoji ɗiɗi sakket o holliri jokkondiral adan hakkunde ɓen worɓe ɗiɗo gurdino duuɓi tati ɗo wiyete medin e nder gondigal maɓɓe jutgal umar ina janganno dewe allah goɗɗe e silluji goɗɗi e juuɗe on hoorejo sakket yamirore rokkanonde yo waɗe e lawol tijjaniya mohammed alkali o itti gande ɗe fof e juɓɓudi o watti ɗum kalifa nder tekruur hono no suudan e sarde ndin juɓɓudi holko ɗum foti wonde walla wiide leñol ɓaleeɓe ina jogino juɓɓudi e keewal e ɗen golle hono no umar dia hollirno on gando e nder ko o wino omo wawi ƴogde fannuji goɗɗi balloji ɗum e habtade geɗe gurdam walla adunayankoje e mbadi sariya gandaɗo e nder dental julɓe hono noon kadi e hoybinde ɗum e nder julɓe andina mo kaddam e nder dente e humpito no haaju makko o jogori waade ngam umar ina humpano geɗal ɓurgal alɗude e yi'ede e aduna hello sappo e jeenayi omo yinno yahde siri o faɓɓi kadi ɗo égypti caggal mum médine o teskima toon kadi dente e nder leyɗe duwanaaɗe peewnaaɗe e dow inde mohamed ali eɗen gandi o heɓino wondude sek al sar mo mbino ɗen ina jogii juɓɓude humpito hawningo jokkodiral e hewɓe ɗo sikki ala wurdaɓe e hono mumen tan tolno jogitango e nder werto leydi holto fuɗɗi jillu ngu balle ɗe o faɓɓi ɗe to égypti wonno dawal mum gadanal e nder duttal mum gadanal ɓoyngal heɓanede ngal holliri tardoji makko e ko wanno e leyɗe sudan hono noon wona ruttade makko kono ko ɗanngal makko fuɗɗi o ɗanni omo wondi e gonɗinɓe hewɓe hono noon kadi omo ɓeydanno kewal yimɓe maɓɓe omo wasiyo omo ɓeyda tijaniya ko sakkiti ko kono jumre addunode luural fewde e gandal ngal o yuɓɓinno e waɗede ngal ñawi cannogal ɗum walla tinnogal ɗum o teskima ɗo bornu jimande kindi e islam puɗɗunondi gila e yontaji ɓennudi e dow lural walde sokoto hellonogas ceernajo witeno ko mohammed el kenimi goto e windiyankoɓe e worɓe islam yinnoɓe hiiɗade sudan ngal ɗon jokkodiral jawgal bonde umar nangunoɗo hoore mum e nder rafi kawral gande memnoode laawol ngol e rendinde dente tijjaniyankoɓe hawrunoɓe e galle hohoɓe joñaɓe bange goɗɗina ma o waw joɗɗinde hohoɓe e woɗɗinde añɓe e fannu jangde delkanemi oɗo kadi rokkino desal mawɗo cuɗɗo debbo e leydi umar rewino sokoto ɗon ɗo heddino ha e hitande ujunere teme jeetati capantati e jeetati fodde duuɓi nayyi walla duuɓi sappo e ɗiɗi hono no gando o jaɓirno yo o yaha nder leydi laamu mohamed bello ɓi hutmata ibun fudi jaynowo jihaadi e lelnude geɗe kese politique e nder sudan hakkundeejo ko gando janguɗo hono no baaba makko walla kaw makko abdallah hono makko weeɓani e jokdu sokoto kanko ɓurno fof jangude ɓurno wawde yurmade ɓurno uditade e kala ko wawno tawede e nder leydi sudan ko yidde ɓamtare leñol ɓaleɓe e hebde fodde mumen ina yiyottono e kan gonka e on waylo waylo o winditima ko heewi eɗen geɗe o heɓi gonɗinɓe hoolaɓe yontuɓe e ngol lawol hellono gasse goo werto ngo ina holla en mohamed bello ko kañum e hoore mum ma o jokku faade laawol tijaniya kadi ma o hollu ko umar wonoyta cukko makko e ardade sokoto toɓɓe ɗiɗi ɗe en mbawa yuɓɓinde e wadde ina wayno umar heɓino gonka e yidde mum o tawtora geɗe dadiɓe o jokkodiri e kumpitiɗo goto gontunoɗo sehil makko ha on rokkimo talkudu sinkandu e jeenaje kewɗe o immi sokoto omo alɗi o iwi e margal o taji ɓoggi kalifandi o resi mbomri mohamed bello hono ɓi debbo mawɗo hawsa ɓural e ɓamtare e neɗɗagal makko ɓeydima e heɓtude gendi makko ko adi yaadu makko te gonɗinɓe ɗum ɓe ina kewno kadi lawol tijjaniyangol heɓino darde tinde e nder kadiri kadi kaɗon gonka ina nanduno e gonka gonno ka e hakkille makko ka ina wawi wonde kadi jibru dillindu dille maytunode gila e hitande ujunere teme jeetati capantati e jeeɗiɗi nawɗi ɗum ha e les jimandi on lomto makko hellono gasse ɗiɗi laamorgo koto masina umar e ɓattiɓe ɗum banno kadi lebbi jeenayi nden balɗe walla ko ɓuri ɗon raɓɓidde e nder mum non o tubni hewɓe sukaɓe añɓe darti warde mo to lamorgol seguto noon ɓennugol makko holliri waɗede mo e nder kaso rewi hen ko dillere e yonta waylo e lebte cattude o heɓi jaɓɓungal kangal to kangaba kadi to julɓe kankan caggal ɗum o heɓtoye fuuta jalon ndente goɗɗe julɓe jibina e nder wolde jihaadi nde e yonta garɗo almami rokkimo nokku ɗo haani wonde jengugo e nder bindi ko sakket kono wona e gartal mum hono noon kadi o yitaani leydi makko kono ko ɗum daawal gadanal e njillu makko e nder ɗum hay gooto ɗaminanooki ma o wat kaawniiɗe miijo makko e hakkilantaagal makko faatiri makko e jaŋde islam seeɗa seeɗa e moftude ɗum e hakkille kono kadi omo haawaangol kulol omo mijotono haɓɓede lefol laamu islam ceniiɗo to yimɓe ɓe o heɓii ɓe e renndude e maɓɓe miijo ngam haɓtaade haa heɓta hoore islam hello nogase tati o yajjina laawol ngol e ɓurnude ngol huunde fof o hollino darnde mawnde caggal ñaawoore waɗaande sakket kadi o jaɓti ko o salinoo ko fewano e wasde timminde yamirore lelnade na rewi e makko kewal yimɓe yiɓɓe gueɗe dendade e yidde huɓtinde koɓe mbasitonomo ko wawano yadude e kawral ngal kañum e potal ngal ɗum ina luhnino kala ko wonno ɗon tawi kadi gueɗe goɗɗe ɗe en battani hen facciro e yidde wonɓe e saraji ɗi kala e ɗum tiiɗi yuɓɓinde dongre yuɓɓunde joɗinde ina haani joɗɗinde ñaawoore mum timmunde waawnde ñaawde kala juumre sabu nde almaami mbo fuuta ina waawi wonde fodde joɗɗinaande golleteende e nder leydi heefereeɓe e saraaji mum kala kono ko laawol laaɓtungol lelna hakkunde maɓɓe ko hitaande ujunere teme jeetade capantati e jeenayi e ujunere temedde jeetati e capannayi walla hitaande ujunere temedde jeetati e capannayi e goo woni nde umar joɗɗinoyi almuɓɓe ɗum wiyete jengugo nder duuɓi seeɗa o yeridiri gande e neesu e hakkilantagal maɓɓe hono noon kadi o heɓi gonɗinɓe hesɓe woɗɓe doggol gotol ngam yantude e makko kanko e hoore makko o jokki e timminde ɗen geɗe ɗe fannumo en andiraka hono noon kañum e lundiɓe tijjaniya ɗen geɗe noon gona teskanoɗe hello nogas nayi dental ngal alɗino e dokke geɗe moƴƴe hono almuɓe woppanoɓe jantiri hen kadi eɓe mbawi yeyde kulle e nder ko ɓe golli hono no kalifani ndi holliri ko wayno almetaji umar ina renno almuɓe mum e ngaluji jawɗi ɗum ina holla en caggal angle e sara lion angle naɓe hettunoɓe bangge ɓaleri maayo ngo yiide farayse naaɓe woɓɓe to sénégal gure e conndi eɓe keblanno ɗon fedde wootere tokosere tajira e heefereeɓe ɓe njaari baŋnge funnaange maayo ngo e dow terɗe jarlitiiɗe to fuuta jalon e jokkondiral njulaagu ɓeydi ko jotondiral hakkunde maɓɓe e terɗe deltal ngal on gorko koolaaɗo jiɗaaɗo e wonde mo deƴƴo ko gorko jogiiɗo gannde mawɗe cuuɗiiɗe horeejo leñol newingol ina yiilotono gila to woɗɗi e les njimandi mum joɗɗindi cattugol e jaañgol geɗe gonɗe e sara makko ɗo sikki ala koye hitande ujunere temee jeetati e capannayi jowi ha yetti hitande ujunere temee jeetati e capannayi jeegom o yaadi e jeyi makko to ngendi makko hello nogasi joyi ngal ɗon ɗan ngal lelngal hakkunde ɗo wiyete rio e sen salum faade bange gambi gam joɗɗinoyde almuɓe tijaniya e jonde tinde leydi jol fuu ɓe ndi tacca ko yaawi rewi hen ko sen louis umar natti leydi ɓaleɓe o yiyaka fodde duuɓi nogas kono ɓe ɗaccanno ɗum geɗal mum e waylo wango ngo caggal mum o heɓi hen balle kewɗe tengtuɗe ko wayno alpha oumar ceerno bayla wan mo kanel e nder fuuta kindi o waɗi worɓe mum yo jahanmo jencudi jillu makko woni nuskudi kono holno paamirten geɗe makko e kaɗon gonka e tolno ina wawi wonde geɓɓugol kadi no ɓe mbaɗiri ni ina holla mbaadi makko e yonede makko e saraɓen sukaɓe yawɓe gonɗinde ko winditade ɗo jiyoyno ɓural mum caggal nde umar wonoye ɓiɗɗo leydi hono noon hay bat ko foti addede e ɓen ardiɓe ngal ɗon dental julɓe ha ɓe tinira no hanani ha nandi e bange goɗɗo koto fuuta leydi julɓe e to ɓundu to almami heɓno moƴƴere ko nden umar rutti jengu ngo e hitande ujunere temedde jeetati capannayi e jeetati kanko e fedde hesɗitinande ko ɓooyani hello nogas jeegom kono omo newanino almami ngo timbo ina wawi wonde jengu ngo ina nandi e sababu juɓɓiniraɗo no fewani e nder yuɓɓo geɗe kese o sotti e jungo lamɗo tamba wuro dingiraji hono no ndulaaɗo fuɗɗorino yi'ande mum to makka kadi ko noon o wanno nde o firi o joɗɗinoyi yimɓe mum madina ko ɗon o heblani wolde jihaadi hono noon umar e yimɓe mum ina njahanno jengungo e dingiraayi jamanu ina ɓeydo yantude e makko goto goto leelani juɓɓudi maɓɓe ɓeydi umorade fuuta ɓeydi sembe e doole makko ngon wuro alɗungo ubba sawiya walla ribat nesu e aadaji islam e nder keeri ɓerɗe yimɓe yurmende ina kebloro doole e nder hare harbiyankoɓe cuɓa julagu daña ina dokkira kaɓore peeje e hakkilantagal ina ɓeydo mawnude ɗum sabum bini luural e dillere mawnde ngam heɓtude lefol laamu tamba e nder kitale ujunere temejeetati capanjoyi e go e hitande ujunere tema jeetati capan joyi e ɗiɗi umar noon hankadi jooɗima ko tiiɗi o toti e leydi he e celɗudi maayo e tinkiso celɗudi maayo sénégal e nicer jagguɗi kanŋe buure ɓamtare huɓtindinde waɗi kabaru mawɗo hakkunde julɓe e nder falde hirnaangi nde fof hello nogasi jeeɗiɗi hare jihaadi kono hono noon o rokkiri anniyam makko kuɓtindinɗo e haɓtade hare ɓurde dowlude o ummi dingiray e lewru setto e ujunre temedde jeetati e capan joyi e nayyi kono fergo makko ngo artiranimo e jengu ngo fergo ngo huccinimo koye hare jihaadi kadi e nden falde ko mallinkoɓe tan o haɓata kewendi heferɓe laawol faade sahal harbiyankoɓe mum ina ngawa bonde ina mbara ɓeya ɓega ina daha ina mbaɗa e kasu kono yoga hen jaɓi goppa e on saha ɓundu julɓe ina jagga umar yiɗi fuɗɗorade koye dow sénégal kono farayse naɓe gila e darnegol jeeje o ton to podor e hitande ujunere temed jeetati capan joyi nayyi udita to fuuta toro joɗɗinde ton peeje dadiɓe ɓe calti jeygu kaɓore no wawno wade fof ɗeɗo laamore ɗiɗi wamarankoɓe heferɓe ko ɗen umar ɓurno toɗɗade hello no gasse jeetati o jaggiɗe hitande ujunere teme jeetati capan joyi joyi o nangi laamorgo ñooro o fecci har biyankoɓe makko ɗo ɗum alana ɗum caɗele sabi ɗum noon ko ballal yimɓe makko ummoriɓe ñooro saliɓe wamarankoɓe ɓen goni jawara en caggal ɗum ɓe calti jimandi umar umar habtiɓe e gassirde kitali ujunere teme jeetati capan joyi joyi e ujunere teme jeetati capan joyi e jeegom nde laamu julɓe masina tini hare nde koko ɓeydoto mawnude walli ɓe kono konuji makko poola ɗi jatiri caggal umar fewji hare nanni yimɓe islam nangi leyɗere kañum e maccuɓe fewji koɗorɗe konuji mahitataji e ndeɗon uddire hesere omo watti hakkille makko kadi e fuutatoro yimɓe keɓi humpito e nanalla wonde farayse naaɓe ina jiɗi heɓde nokku o ko wayno federbe mahi nokkuji ɗo kaɓore ɗe gonata ɗo ha yetti médine ha e yeeso leydi ndi fof e nder kaaso ɓe umar laamino ko ɓoyani e njulagu doole umar salti njulaagu kaɓorɗe woppiti leeɓte kaasu uddi médine hakkunde lewru seetto e morso e hitaande ujunere temedde jeetati e capan jowi e jeeɗiɗi ɗon o bonira ko ndeen o ƴeewi no fraise naaɓe ɓurdi ɗum peeje de hare diina nde koto wamarankoɓe woni hello nogas jeenayi kono fuuta ko leydi makko ina jogii toon teddungal mawngal e cakkitte hitan ujunere e temedde jeetati capan jowi e nayi ardiɓe toon ɓe e almami mbaɗi mo ñawowo luure hakkunde maɓɓe e tubakoɓe kono noon ne fotani wonde almami janano e yi'ande wondiɓe makko fof won bange ina sella heefereɓe pewnito e leyɗe makko oto bange e karta ɓeydi habtade e hitande ujunere temedde jeetati capan jowi e jeetati e natiri hitande ujunere temedde jeetati capanjoyi e jeenayi o waɗi noddango mawgo faade yimɓe makko yon ndaay e nder temedere fof sappaɓal ha noga saɓal njahi tawi hen woɓɓe ko forsaɓe umar rutiti e ñoora fooli jawaranaɓe e nder ɗum feder bene naati e fuuta hutori leñam leñagu yimɓe añɓe umar ngam fusde toon e wattude toon pecce pecce gonɗe e jimadi farayse ko nden e sirlu e ƴewdade kamɓe habdiɓe ɓe ɓe keeɓi e hitande ujunere teme jeetati capan jeegom ko joom hakkille foti ndarde saabu ɗum jiida e kawral dartingal hare hakkunde maɓɓe te ngal meeɗa windede e kayitaji helle capan tati bange maayo senegal e bafeng ko e nden ka faraysenaaɓe wonno bange nyaamo o ko umar jeyno goyte maɓɓe fof ina reeni yimɓe mum e maccuɓe mum julaagu hay gooto haɗaaka gollidooɓe ɓe kaɓoyta ko nden umar fuɗɗi jihaade mum te jooni waddata koye o to laamu mbo segu o hare nde fuɗɗi koye hitaande ujunere temejeetati capan jeegom haa jooni bonande leyɗele ɗe rewiiɗe polgu makko gadano koye lewru duujal ngu uditani ɗum maayo ni seer rewi heen ko ñaamina caggal ɗum wolde wulnde heɓti ɗum woytila e lewru silto o sakkiti o naati sansan ndeng caggal sigu ko nden masina naati kadi e hari te ko ɓurno wonde caɗeele umar ko hare hakkunde mum e leyɗe juulɓe ɓooyɗe ɗe jihaadi joɗɗini caɗele ɗe mbawi falade ko ɓoyani hakkunde makko e fuuta jalon e fuuta toro ɗe gardi ɗo ruttade caggal weɓani nde lamɗo masinatini bona gonɗo e pol guttijani yanke o wi on yo yaltu sansanden umar noon wimbo ko yoɓe ndendu ɓe kaɓa e hefereɓe ɓe amadou mo amadou ina jimi e segu te alday umar mijo ko ɗum addi ha umar wi masinanaɓe ko walloɓe newnoɓe toruji te yimɓe mum ko nafigueɓe ina poti haɓede hello capantatigo e lewru colte woni février hitande ujunere teme jeetati capan jeegome go ɓaleɓe pooli dental wamarankoɓe e fulɓe ngal e lewru mboy woni mars umar naati nder segu tawi lamɗo o dogui leydi ndi heɓta lamɗo wamarankoɓe o moloyi masina ɓe mbaɗi kaldigal ngam woppude hare nde kamɓe laamuji ɗiɗi julɓe kono ɓe donki hawrude umar hebli e lewru setto woni avril ujunere e temedde jeetati capan jeegome ɗiɗi haɓi e gaño makko foolimbo e lewru duujal woni mai e nde wolde mawnde e balɗe kewɗe fuutanke o naati hamdallayi wari laamɗo mumen keɓtaɗo caggal dogdu makko umar lamini ɓiyum jokki e golle mum tombuktu ko noonne kadi omo foti habtaade murtire yimɓe saliiɓe ko ɓooyaani tawi ko laamɗo juulɓe mawɗo walli ɓe hono no sek albakay fuutankooɓe keɓti nokku o pusi wuro ngo kono ɓe keddaaki ɗoon ɓe pooloya poolgu bongu e lewru duujal e hitaande ujunere temedde jeetati capan jeegom e tati hade luundiiɓe añɓe umar guddi ɗum e hamdallay e wiide eɓe jana e, e amadou to segu hello capantati e ɗiɗi umar yalti wuro uddago ngo naato e nder hayre to dow kaaƴe banja gara ko toon o maayi e lewru colte hitande ujunere temedde jeetati capan jeegom e nayi ko habdiɓe mum pooli ɗum walla pelli ɗum tawi ina habto walla ɓe pelli hayre ɗo o wonno ɗo nde fusi piyum amadou lomti ɗum e laamu tawi laamu ngu fuɗɗima lefde ko ɗum adduno ha holliri noon duuɓi sappo batindiɗe gurdam umar ɗi kewi hareji e peeje laamuyankoje kono ko geɗe ɓurɗe mawnude ɗe tan kollirto so en dardi seset tarik o ɓurata wonde ko tarik yimɓe wonnoɓe hakkunde sénégal e to nicer e dow umar e hoore mum sen mbi yo en dar nafoore umar eɗen poti darde o gorko e gollal mum e nder dina e holgoƴaji o addani gollidiɓe makko dini yanke e gando gonɗinɓe umar yiɓɓe ɗum kolliti so neɗɗo ina yiɗi andude umar yo dar neɗɗo dini yanke hello capantati e tati e ndeɗo yiyande anduɓe felɓe mbo ɓe ɓoyani te ko ɗiɗi ɓuri anndeede maɓɓe ko ɓen ngoni jo willis e umar dia te defte mumen janngaka no feewi umar ina renndi e laamɓe ardiiɓe ɗum haɓanooɓe e jihaadi e nder suudan heddaade mo e sunna ganndaaɗo tiiɗɗo haɓtaade mo islam jiiɓondiraaɗo koddigal juulɓe e heefereeɓe tawi juulɓe ɓe ko yoɓatɓe kuugal so tawii kadi ko kamɓe ɓuri famɗude walla lamɓe julɓe hewɓe maslaha e koddigal yidde makko ruttade ñande fof e kaldigal no sariya ñawirte hutorade gonka yimɓe waƴaɓe darga mumen kono almuɓe mum nangi ɗum ko kesɗitinowo dandowo garowo mo jaddit nder duuɓi ujunere temed tati limore julɓe mbo annabaɓe kaali haala mum walla nden cukko maadi hen lundiɓe ɗum mbiyon waɗi hoore mum kono ko kañum woni isa poɗɗo artidde e maadi ina e gon miijo julɓe woɓɓe omo gonɗini koyɗi makko ɗi somo waɗa gollal tawat ko nulaɗo mo jam e kisal goni mum e oti janiya yamirimo e nder koyɗol omo weli ƴiƴam omo heewi barke allah ina rokkimo duwaw e wawde liste kar helle capantati e nayi gandal cuuɗingal ngal o hutorta bele allah ina walla mo holla mo e koyɗol ɗo foti rew so tiiɗe allah heɓtimamo welde ƴiƴam ɗam o heɓi e tijjaniya kono kadi umar ala nando e jangingol mum e gande mum e neɗɗagal mum e nokku mum e pinal mum mawgal e gandal mum leyɗele funnage gaddanimo famde laabi islam kollimo ballal julɓe nde o yano e gure islam ɓoyɗe ko ɗum addanimo kadi anje jiɓodirde mbo e sudan o ha ɓuri heddiɓe e leyɗele mumen tan ɓe gandal mumen haaɗi tan ko e halifaɓe nayo adiɓe ɓe jeyeyde ɗumen e lawol kesol tijaniya e ardemo caggal jihaduji jawtiɗiɗi addanima famde ko heewi e salade yo jihaadi goppe mbatten hakkillaji men e hen geɗe seeɗa umar fuɗɗiti hollirde e yaañude nafoore jihaadi islam no ɓe mbi fof jihaadi jaasi haɓanade diina mum kono ko ardi fof ko jihaadi haɓde e ɓernde haɓde e gilli wonki mum ko almudo fof foti wadde e jihaadi ɗemgal mbaɗirtegal firu walla waajuuji ɗi jihaduji ɗi fof koye dosɗe janginirɗe tijaniya hello capantati e joyi wattude islam no wonno hanki koye miijo mum jeya miijo mum ko artirde islam ɗo wonno hanki e nder aduna he fof tawa wona ɗo nokku mum ɗo tan kono o jaɓani won e jiyanɗe diniyankoɓe walla lamɓe adinoɓe mum te o forsani julɓe yo ndew e laabi alma meɓe nayo adinoɓe ɓe te kadi o uditi damal jihaadi tafsirande hoore mum ɓuranimo moƴƴere e ɓen sehilaaɓe allah e dow ɓen golliroɓe sariya ɓolo ko ɗum serndi umar e jihaadiyankoɓe heewɓe ɓe miijo mumen woni tan koye artirde sariya no umar dia wirini stewar holliri wonde no ngoɗo miijo umar ina nandi e miijo saharanaɓe eggoɓe ɓe koɗani e nokku ba sariya yadata e gandal cuuɗigal ko noon kadi umar ina serti e heddiɓe gaaɓe to bange ɓamtude jangde e golle tijaniyankagal ɗen golle noon ko ɓuri hen hewde ko tawa wona kanko walla tijaniya wi noon ko kalwa wi noon tawa neɗɗo woɗɗo to yimɓe heɓa no rewiri allah gollal mum ɓurgal andede ko rima hello capantati e jeegom gawe wondiɓe allah faade e goddi wondiɓe sengo ko deftere jime golle e sariyaji lawol koye windande wonde e nden deftere binduɗe nde o wi koto allah nde ummori ɗum son ƴeewi hakke ko alkule titone ɗe kawrata e limore ɗum hawrata ko e ñande nde windande kono ne woni no gandirten alkule ɗe ñande hen wonata ñalawma mbo kabaruji moƴƴi laamu o gorko diiniyanke e golle makko kolli en moƴƴere e nafoore te golle mum ga oga bange e laamu ina jooɗi ko noonne kadi ɗe ina nandi e ɓeydotoɗe yajje tawa kadi omo joganiɗe miijo wongo kono doole majje ko e suudan mbo hirnange ɗe ɓuri heewde umar ɓamani inde laamɗo omo rendini miijo e usman ibnu fudi taari yanke arabe biɗo caggal halifaɓe nayo ɓe allah newni e lawol pewgol ari tan ko lamɓe kanko noon omo yinno sertude e ɓen lamɓe o haaɗi tan ko e seekuyagal ɓurno wonde goƴa makko fof ko janginde e haɓade jihaadi geɗe cewɗe laamu ɗe ko woɗɓe o accirnoɗe kono peeje e rewnude ɗe laawol ko kanko waɗata hello capantati e jeeɗiɗi o renndini kono tiingu njannginaangu hare njogi tiingu fetelaaji moƴƴi kaɓorɗe moƴƴe jogaaɗene kay jogagal moƴƴal hebbinin tataaji konooji huunde hesre e nder jihaadi kono makko ngu e ngu waɗi alɗuɓe fuutankooɓe worɓe hoorreeɓe waɗiiɓe soofaa en worɓe koyɗankooɓe e tuubnaaɓe ko ɓooyaani e mbo jogii wayluɓe ngam fewnidde kaɓore ɗee walla fewnude kure e kaɓore goɗɗe keɓtaɗe e juuɗe farayse naaɓe kala nde haareji ɗi ɓeydi haaju maɓɓe ɓeydoto e fetelaaji e yimɓe laamu sansandeng e duuɓi batindiɗi ɗi mo njaajiindi mum ina wona temedde tati kilometre kar tawa laamorgo mbo anndaaka tan no feewi sabu caggal ummaade umar dingiraayi o jooɗaaki tan e nokku gooto kono ñooro e segu ina e nokkuuji makko mawɗi ngam reende ɗiɗo nokkuji fof gonɗi e jimande yimɓe mum tawa ko ɗi joɓoji kubbal umar suɓi yimɓe e nder kureji mum ɓe o hooli e maccuɓe mum e mayde makko laamu makko ina woɗɗodirno omo sarino tawi kadi ko doole o heɓira nokkuji ɗi puɗɗi murtude te o fuɗɗima lefde kono amadou laami haa e jangu faraysinaaɓe paamenne kadi o famɗano doole hello capantati e jeetati gasnirde holko heddi e o fuutanke bo miijo mum wonno e hesɗintinde laamu julɓe kono tawi omo yejjiti leydi makko e hareji makko ɗi sikki ala hen ina heddi ko heewi hay sonno windiyankoɓe ɗemgal faraysi mbi ala gonaɗo annabijo e nder leydi mum umar rewi koye aada abdal kadir gardiɗo jihaadi ɗiɗaɓo e hitande ujunere temee jeeɗiɗi capan jeeɗiɗi e jeegom to fuuta tooro mbo heewɓe jaɓani rewde e makko koɗoye ñooro ɓe njahi leydi ñooro ngam haɓoyaade jihaadi fuutankooɓe e kadi yoɓtaade polguuji ɗi wamarankooɓe polnooɓe ɗi ndayguuji tawi woni sababu mum ko miijo heso ngo umar addi ina e ko ɓeydi kadi keewendi yimɓe e faaɗeende hakkunde ɗeen kaaje sara maayo ɗo ɓe konno kañum e hareeji leñam leñaagu e hareeji peccuɗi fuuta e leydi umar ndi ina wasnoomo jaɓande e gollal makko ngal no feewi saka heen ni farayse naaɓe ɓe ina mbadda e heɓtude leydi ndi hello capantati e jeenayi kañum e hareeji makko hakkunde makko e fuutankooɓe ina nangodiri e yimɓe makko diniyankoɓe ɓe tawine kadi ɓe mbaɗi ko hono makko ala e leñol ngol kono eɓe mballamo to caggal leydi maɓɓe to so tawi ko umar omo wattino hakkille e leydi makko omo wajotonoɓe omo hollannoɓe miijo makko ngo nde o yi heferɓe ina naata e yimɓe makko o noddi ɓe faade e dayngo ko ngon dayngo addi haa leñol umar ngol ɓuri e laamu ngu almuɓe ɓura ana sofa en ko ɓuri heewde e laamu ngu tawa ko fuutankooɓe ngardi o naattini ɓe e konuuji makko konuuji leƴƴi fuuta garnooɗi haɓtaade funnaange ɗum ɗo fof tawaa fuɗɗiima musde ɓe ngonaaɓe fuutankooɓe ɗee golle ɗe kaanaani hakkunde wondiiɓe e diina gooto tijjaniyaane ɓurnaaka leñol ngol haɓtaade seeɗa ko umar haɓi ko e farayse naaɓe addanimo wonde e ɓeen saliiɓe maccungaagu haɓtade mo yeddotako kono waktu o kañum e hare nde hollitta en ko salade umar meɗani ñawde walla leftude faraysenaɓe e lamanteri laamu ɓoyndi ngaruri hello capannayi omo yiranno gite mum julagu hono noon wondiɓe mum ina kutorannoɗen geɗe naftoje kawniɗe wondude e heferɓe ina mbanno yimɓe maɓɓe waawɓe wurdude e diiniyankooɓe islam nder yimaandi kalfaandi kono ɓeen julankooɓe ina pawano doole mawɗe e jibduuji dadiiɓe ɓurno ɓamteede ko salaade kiiɗal e dow geɗe goɗɗe e salaade njeegu kaɓore luural uditi umar watindi ko ñaawde ɓamtaare e fodde faraysenaaɓe e sara maayo ngoo e ɓeen ɗiɗo tiintondirɓe ɓe kumnaani werto leydi e nder yiddeeji mumen ɓe kaaldi ɓe kawri ko ɓuri yaawde e waasde haɓde e yahde juuɗe bellelle hare farayse naaɓe ɓami ko yolnde heeriinde wulnde e nder geɗe umaruyankooje federɓe huccundiri e terɗe farayse naaɓe mawniino no feewi yiddeeji maɓɓe e terɗe umar ɗen geɗe denndaaɗe tawtondiri e seek kolliri luggeeki ɓurki teeŋtude ko hono noon o teŋtiniri islam e tijjaniya hello capannayi e go o wayliti kanko e hoore makko o rewni caggal makko gonɗinɓe yimɓe hawtiɓe arduɓe e jokli ɗi kala fuuta toro fuuta jalon e ɓundu sokoto kañum e masina sembe e habtade o sabobini ɗanle kanɗe gontuɗe ñootande ngol comcol kiingol hakkunde leƴƴi e nder pooɗe ɗen geɗe hare ngaddi toɓɓe teŋtuɗe e dillinde ngaluuji gorwori ɗe mberla e jeere keewal mawngal tiinngal e maccungaagu teeŋtina e rewɓe e sukaaɓe worɓe ɓe noon keewno ko wareede hono noon e on waktu leeɓte ɓaleeɓe e maayo wonno ko yeyde maccuɓe worɓe baŋ yo baŋ walla downlinde ɓamtaare e nder suudan sabobin huutoraade ɗen geɗe maccungaagu ko waylude jeñcunde njeygu hono kan gonka yantodiri e geɗe dadiiɓe e juulɓe ɗum alano geɗe diniyankoje gandal walla jibru ko hollira e werto heringo walla ñimgo e ɗen balle walla golle